mukije mwebwe mwese mwahisemwo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira urubanza naho amafaranga ataramenyekana igitigiri yarayibwe muri kopeki gihanga umupolisi n'umunyezamu bari bahacunze bakaba babanje kuborezwa ugwagwa na bene kwiba mu mpera z'ano makuru tubashikiriza bucana yandi y'inkino kuri uno wa mbere umumenyereza w'intamba mu rugamba atubwira icyo kugwa kugira imigwi y'umupira w'amaguru itifashe neza muri kino gihe ndabasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu kirundi tugira duhere ku bijyanye n'umutekano amasasu atari make yarumvikanye ku mutumba mugendo ruko muri zone nyagasasa komine mugamba mu ntara ya bururi nk'isaha cumi n'imwe z'umugoroba zo kuri uyu w'imana amakuru ava mu banyagihugu bahavuga ko umupolisi ari kumwe kure bari bahekanye ku ipikipiki ari batatu akaba yarashe ngo bikunde bafate umuntu yikekwa ko ari umunywanyi ko ari umugwanyi nako wo mu mugamba muri komisariya y'igipolisi bururi baremeza ko ayo masasu yavuze ariko ngo ntacu yononye mbere ngo nta n'uwahagaritswe ikiziga cy'umuntu w'umugabo cyamaze kononekara cyaratowe ku mutumba wa gisenyi muri komine burambi mu ntara ya rumonge ku musase wo uyu w'imana mu ntwaro kuri uyu mutumba bavuga ko uwo muntu atashoboye kumenyekana ngo yoba yiciwe ahandi aza gutabwa ngaho n'inkuru ya jean Pierre Misako mu gipimo cy'icyayi kiri ku hampande y'ishure shingiro ya gisenyi n'icyo kiziga cyabonywe ubwa mbere n'umukenyezi yaragiye kurondera udukwi nk'uko bamwe mu banyagisenyi babimenyesha ayo makuru nyene avuga ko abatware bo ku mutumba n'igipolisi bahashyize ku muhingamo w'uyu w'imana ariko ntawashoboye kumenya uwo muntu uwo ari we kuko yaza yamaze gusanguka gusa ngo icyo babonye barabye impuzu ni uko yari umugabo ku bwa bamwe mu banyagisenyi uwo muntu yoba amaze indwi yishwe yoba yiciwe ahandi azanwa gutabwa muri icyo kibanza opesa eh, donasiyo manirakiza arongoye igipolisi mu rumonge avuga ko aho bamaze kubaza hose mu micungararo ya gisenyi atanumwe aravuga ko yatakaje umuntu icyo bikora warongoye igipolisi mu rumonge avuga ko uwo muntu ataworindira ngo amenyekane kugira ngo afobwe ngo kuko byoshobora kukwegera indwara abatuye muri ako karere akavuga ko igipolisi kitazoca gihagarika amatohoza ngo ni uko yamaze gufobwa jean Pierre misago mu rumonge isanganiro urakoze jean Pierre misago amafaranga ataramenyekana neza igitigiri niyo yari ayasahuwe muri kopeke y'igihanga mu ntara ya bubanza abakoze ubwo bubisha bahaye umupolisi n'umunyezamu bari bacunze iyo kopeke inzoga y'ugwagwa iri mu ibiyobyabwenge baca barasinzira abo basuma nabo barugurura baramena bari batacamira gushika n'aya masaha amafaranga yibwe ntaramenyekana igitigiri kuko bakiriko baraharura iyo nkuru niyaboneka turaza kuyigarukako inyuma y'ikiringo cy'ukwezi kurenga amazu y'ubudandarizo bw'amafaranga y'agaciro nka yose yugaye ubu amwe yasubiye gutangura gukora abasanzwe bagurisha ayo mafaranga bakavuga ko ari ukwicara gusa kuko atamahera ariho hari n'ubukene mu bantu placide niyo mwungere yaciye hamwe mu bibanza biri muri ayo mazu aho twaciye muri amwe muri ayo mazu nk'ayari ku ibarabara ryitiriwe amitiye kuri chausse du prince Louis Gasore reka n'ayari kuri boulevard yitiriwe umugambwe Iprona yose yari yuguruye hari aho wasanga bakiri ko baragira isuku eka n'ahandi wasanga bari mu biro bakiriramo canke bagurishirizamwo ayo mahera nubwo batashatse kuvugira ku byuma byacu bavuga ko bamwe batanguye gukora ku munsi wa gatanu w'indwi uheze abandi batanguranye n'uyu wa mbere abo badandaza ayo mahera y'agaciro bakavuga ko naho basubiye gutangura ari uguterama gusa kuko ubukene bw'ayo mafaranga bucibonekeza eka nabo twasanze baje kubaza bakaba bishugwa ko atakiraboneka dushatse kumenya icyatumye basubira gukora abo bene ayo mazu bakaba bavuga ko abari babo Bulgaria aribo basubiye kubugururira ariko babanje gutera igikumu ku Rwandiko biyemeza ko bagiye gukurikiza igiciro gishingwa ni banki nkuru y'igihugu kuri ayo mahera ivyo navyo nkuko twavyiboneye bimanitse muri amwe muri ayo mazu nk'idolari ry'abanyamerika rikaba rigugwa igihumbi n'amajana atandatu na mirongo icenda mu gihe rica rigurishwa igihumbi n'amajana indwi sangwa isanga turabandanya n'ano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu ubu naho tuvuga ibijyanye n'indero abanyeshuri ntibarashika bose ku mashuri afise uburaro yo mu gisagara cya gitega narijya hari amashuri atari make mu gisagara cya gitega afitiye amadeni abo bene kubaha ibyo bifungugwa n'inkuru ya Arthur Kavabushi naho umwaka w'ishuri wa bibiri na cumi na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi watanguye kuri ubu wa mbere mu gihugu cyose abanyeshuri asaba kandi ko iyo mfashanyo yonyaruka ariko ngo impungenge ntizibuze kubera ibidandazwa biguma bijimba ku masoko kuri risemusinzira umuyobozi ajejwe uburaro amenyesha ko kuri ubu wa mbere batakira abanyeshuri benshi tukaba twasanze bariko baratanga amafaranga y'ishure kugira baronke imatera uyu muyobozi yavuze ko ngo babaye barasaba ideni abasanzwe babaha ibifungurwa ariko ngo kubera basanzwe babafitiye ideni ritari rito baba ko ibiciro ngo kuko bataba bazi itariki bazoheza ku kw'ishure ry'imyuga etepe ry'igitega twasanze abanyeshuri bari hanze abigisha bari mu nama hagati aho ku biro by'ubujejwe indero muri komine ya gitega hari abanyeshuri benshi bagizwe n'abaje gusaba guhindurirwa ibyo babahaye kwiga inyuma y'imyaka y'icyenda n'icumi kandi bakavuga ko bazoja ku ishuri ari uko baronkejwe inyishyu abandi nabo bavuga ko batabonye amashuri yabo ku ntonde z'abahawe ibyo biga mu biro by'utwara indero muri komine gitega bavuga ko ari amashuri imashini yasinze umuyobozi w'indero muri komine gitega afashijwe n'ubujejwe iby'indero mu ntara ya gitega bariko barakosora utwo tunenge kugira ngo basohore izindi ntonde arituruka vuba busigitega radio isanganiro urakoze kavabushi tuva tugaruke hano mu gisagara cya bujumbura aho twashitse nko kuri risi ya gisenyi ibyigwa bizotangura neza na neza kuri uyu wa kabiri kubera imyiteguro yari ikibandanya kuri risi ya ngagara izonakira ishuri ry'akarorero ibyigwa byatanguye ariko naho nyine imyiteguro iracabandanya urongo iryo shure akavuga yuko bagifise n'ikibazo c'imatera zo mu buraro n'inkuru twateguriwe na Obeniyo nkuru ku ishuri rya lise yangagara ibikorwa byo kwitegurira kwakira abanyeshuri byariko bibandanya mu gatondo ko kuri uyu wa mbere kuva kuri uyu w'imana ku mugoroba abanyeshuri baratanguye gufungurirwa mu buraro harasizwe n'akarangi gashasha ariko uretse abanyeshuri bo mu ishuri ry'akarorero ecole d'excellence ahandi imatera zo mu buraro ngo zirashaje cyane nk'uko bimenyeshwa n'urongoye iryo shuri imatera yaciye imyaka makumyabiri n'itatu duha zishaje twizeye ko mu minsi itora bashobora kuziduha george ndayihereje ajejwe ibyigwa kuri iryo shuri Eh, muri ibi bijyanye n'inyigisho z'inyuma y'inyigisho z'ishuri shingiro bimeze neza turafise ibisata bitatu baduhaye ibisata bibiri by'ubuhinga hamwe n'igisata cy'indimi bimeze neza abanyeshuri barabatungikiye kandi twarabakiye nabo nyine bari ku mirimo gushyirwa uno munsi uwo muyobozi w'ibyigwa amenyesha ko ibyigwa nyezina bizotangura kuri uyu wa kabiri kuri se ya gisenyi nk'uko biri mu gihugu cyose amashuri twatanguye mugabo rero kubera n'umunsi wa mbere abanyeshuri basigaye mu bikorwa byo kugira isuku bariko barategura aho bazokwigira turabye n'umunsi ibikorwa byo kugira isuku bisa n'ibyarangiye ibyo bigashikizwa na Vianney isaba umukuru w'ishyirahamwe ryita agateka k’abagenda ubumuga arishoto mu mfunyafunyo y'igifaransa ahasaba leta ko yofata amashuri amwe amwe agakurikira agakukirana ko abana bagendana ubumuga kugira nabo boroherezwe mu kwiga abana bamugaye barakumiriwe uno munsi batumva bakoresha ibimenyetso hakaba abandi bana batabona leta y'uburundi ntiyigeze itegura amashuri y'abana bamugaye aborohereza nk'abagenda bapfukamye ntiyigeze itegura bigisha yize kwigisha abana bamugaye nk'abatabona nk'abatumva kiretse ishuri imwe iri gitega kore notre dame de la sagesse benshi bitwa senede aho nyine biracagoye kuko abo bana uravye n'ikibazo bakoze yoraba nk'uko bagize amashuri y'akarorero nibafata amashuri batatu abiri y'abana bamugaye bace babashyiramo nabo baronka uburenganzira bwo kwiga tugaruke kuri ya nkuru ivugwa ibubanza amafaranga ataramenyekana igitigiri ariyo yarayasahuwe muri kopeke y'igihanga abakoze ubwo bubisha bahaye umupolisi n'umunyezamu bari bacunze iyo kopeke inzoga y'urwagwa irimwo ibiyobyabwenge baca barasinzira abo basuma nabo barugurura baramena bari batacamira n'inkuru ya Space kahita sikabanyana mu kwinjira muri kopeke abo basuma kugeza ubu bataramenyekana babanje guha umupolisi n'umunyezamu bari bahari inzoga y'urwagwa bari basizemwo ibiyayuramutwe batabarasinzira ubwo nyine kugeza n'uno munsi mu gatondo aho barinze kujya kubabyura baraba icyo babaye n'icupa benshi bita ikibodoka byarimwo inzoga yasigaye yari iruhande yabo cyo kimwe n'inkoho y'uwo mupolisi abo basuma rero baciye babomora idirisha bakorokera indani muri kopeke bamena ko fefor bakurayo amafaranga yose yari ariyo miliyoni cumi n'imwe n'amafaranga angana ibihumbi mirongo itandatu baca barigira umunyezamu wo ku murango niwe yatanguye kuhajika mu gatondo kuno wa mbere abonye ibintu uko byari bimeze aca yihereza akaganza abanyagihugu baca barashwa baduka uwo mupolisi n'uwo munyezamu abazamu baharaye imbere y'uko baje kubazwa mu biro by'inyamiramabi babanje kujanwa kwa muganga kuko batari bwatora akenge basa n'ibiringiyingi bivuye kuri ibyo bintu banyoye mbese Caritas n'ibubanza hajyayo isanganiro wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orge isanganiro Hillary Clinton na Donald Trump baza gutanga ikiganiro ca mbere ku mugoroba aho baza kugwanisha ivyiyumviro mu kiringo c'iminota 90 ku vyerekeye ubutunzi umutekano cyangwa ishusho ry'ico gihugu muri kazoza nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI icyo kiganiro kigeze mu gihe imyiyamamazo ishushe amatohoza yerekana ko Hillary Clinton ari wagifise amahigwe menshi ibice mirongo umunani ku kw'ijana vy'abanyagihugu babajijwe bakavuga ko baza gukurikira ico kiganiro kumbonesha kure muri Chad ingwano zarumvikanye igihe abagize umugwi w'iterabwoba Boko Haram batera ikirindiro c'abasirikare joroye ku rubibe rw'igihugu ca Niger hari mu ijoro ry'uyu wa gatandatu abasirikare bane bakaba barahaburiye ubuzima igisirikare ca Chad kikavuga ko naco cisha abagwanyi indwi b'uwo mugwi inkuru dukura ku rubuga rw'iradio BBC zivuga ko akarere k'ikiyaga ca Chad kama gahura n'ibitero nk'ivyo ibihugu vya Chad Nigeria Niger Cameroon na Benin bikaba bimaze gushiraho igisirikare co kugwanya imigwi y'iterabwoba isanzwe iri muri Nigeria nayo muri Gabon abasirikare hamwe n'abapolisi benshi nibo bibonekeza ku mugwa mukuru Libreville ubumwe bwa afurika nabwo bukavuga ko bufata ibyavuye mu matora uko byabonetse ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryamaze gusaba irekugwa ry'abapfunzwe buraca bugacana ayandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ngo ryatanguranye umuvuduko nk'uwo mu mwaka uheze ibyo bivugwa n'umumenyereza w'umugwi nserukira igihugu w'abakuze Olivier Niyunge ko hanegura ingene imigwi yari mu bibanza bibiri bya mbere mu mwaka uheze muri kino gihe iri mu bibanza vy'inyuma ido ni ido ni muri no bucanandi inkino twateguriwe na Evariste Nzikobanya umumenyereza w'intamba mu rugamba z'abakuze avuga ko ihiganwa ry'uno mwaka ryatanguranye umuvuduko ku mirwi imwe imwe ku yindi nayo ibintu bitifashe neza Olivier Niyunge ko atanga akarorero ku mugwi Vitaro wari uwa mbere mu mwaka uheze ubu uri mu kibanza cya cumi na rimwe ku munsi wa gatatu w'ihiganwa icyo byavuye kuri abona Vitaro yarashwe gutakaza abakinnyi benshi uravye abakinnyi yari ifise mu mwaka uheze ubu biraboneka ko ifise abakinyi bakiri bato e, gituma niho hanini ubona ko umengo e, hari hagahaze mugasaga haze turacari mu ntango umumenyereza icyo yokora ni gukora cyane kugira eh, kujya yarafise bajya umwaka uheze ashobore kuraba ko naba eh, ntawe baraja arabe ko bashyira kuri bimwe twita nivo abaduze kugira bashobore kugira amahirwe yo kuba aba mbere mugo uravye ingene nko ku rukino rw'ejo nashoboye kuraba uravye ku ku ruhande rw'ubusatirizi urabona ko bahushije ibitsindo byinshi umumenyereza w'intama mu rugamba z'abakuze avuga kandi ko hari imigwi biboneka ko yiteguye ibi ko yiteguriye ihiganwa ry'uno mwaka atanga akarorero ka atletico olympique uri mu kibanza cya mbere ku munsi ugira gatatu w'ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa primusi ego uravye umugwi atletico uravye abakinyi benshi bavuye muri buja city ni abakinnyi Eh, batari babi no mu mwaka uheze bashoboye kugira ikibanza cyiza eh, muga bunjenda nama mvuga nti eh, ndi optimiste nguma ngira icizero icizero ko bashobora nabo nyene kuzoshika ahantu muga Atletico nibace bijajara hajya turacari mu ntango nibabandanye bakora twebwe turaba abakinnyi bakomeye kugira bashobore natwe kuza kudufasha mu nama mu rugamba umumenyereza Olivier Niyunge avuga ko imirwi iri mu bibanza bya mbere itosya bwose ngo yabaye ya mbere kuko ihiganwa rigisigaje inkino nyinshi atarakamo abamenyereza b'imigwi ya Vitaro na mesaje Ngozi muri kino gihe iri mu bibanza by'inyuma kandi izoserukira Burundi mu nkino za Afrika gukosora amakosa mwamwe kugira iyo migwi izoserukire neza igihugu mu nkino mpuzamakungu akoze variste nzi ko banyanka yobucana yandi y'inkino n'icirangiza amakuru yacu yo kuri uno mutaga mwashoboye kuyakurikira ku bwa waca fariyara yamfashije mu buhinga bw'ibyuma nkaba ndamushimiye ndashimiye na bwe mwese mwadukurikiye francine ndeho ku bwawe na bashikirije ano makuru nkaba ndabifurije kugira umutaga mwiza mwese